Da li je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem prakticirao kod abdesta pranje vrata, odnosno potiranje vrata? Bismillah, alhamdulillah, sallatu wasalam, rasulillah. Znači, nemamo dokaze koji potvrđuju da je vrat od abdesta, kod uzimanja abdesta, osim ono što je, Allahu alam, najprije da se na ovim prostorima, da je vrat stavljen u kontekst glave, jer Đelešenu naređuje, kaže vam sahubiru usikum. Znači, potarite svoje glave. Potiranje glave, znači potiranje kose i, uš, el, znači uši su sastavni dio glave, jer imamo hadis poslanika, ali se nam se kaže el udurane mine rasi, da su uši od glave. A vrat, znači po tom kontekstu, znači nemamo dokaze koji su vjerodostojni, koji dokazuju i upravo praksa i hadisi koji govore abdestu poslanika sa oselem, nigdje ne pominju vrat. Tako da to treba izbjeći kod i treba se striktno držati onoga što je bila praksa Muhammeda, ali se tu oselem.